monato jubileas. En la finigianta iaro du mil la esperanta mondeto devas nepre celebri festindan jubileon. Ni ne transiru alla proxima iaro sen tosto alla revuo monato, quiu atingis la belan agion de quardec iaroi. Oni consciu pri la gravezzo de tiu longa vivo por nia lingvo por nia culturo. Facte, ni shuldas alla religintoi de tia heroajo reconon che per gi nia comunumo transsaltis al tempo de vela giornalismo plenumata cun seriosezzo, honestezzo, alta lingvo nivelo cae sobra digno. Oni povus diri che per citiu gravega publicajo ni eliris el la limoi de naiva neutralezzo cae enfermitezzo en nure movadae aferoi al la campo de observado, interesigio cae engagigio en la grandai mondai problemoi. Mi riscus diri che post monato confirmigis che la esperanta culturo farigis plenagia. La voio ne estis facila, Gi comencigis per la audacio de Stefan Maul, quiu en 1978 lancis la revuon Semaino. Li plene redactis cae pagis la eldonon per sia propra mono. Curiosa informo, li esperis havigi alla revuo dec mil abonantoen, sed ec ne decono de tiu quanto aperis por apogi lian proiecton. En 1979, la estro de la Eldoneo Toco Stafeto, la fama dano Torben Hechlet, proponis transidi al Monata Revuo, cun articoloi vercatei de homoi el la tuta mondo, lao la deveno de la concerna temo. Maul hesitis, sed fine acceptis la ideon, cae laboras en tio gis nun. Iom post iom, la revuo firmigis ciel informilo ne movada, ne neutrala, moderne giornalisma. En 1984, onia annuncis cesigon de la publicigo, pro la facto che besonatae du mil abonantoi ne estis atingitai la esperantistoi fine reagis. Cun decida sinteno de Universala Esperanto Asocio cae de Flandra Esperanto Ligo, citiu lasta alprenis la pluan eldonadon. Ec de la iaro 1992, interesa pasio estis farita por fare la revuon plene fidinda. Oni starigis grupon da dexep redaktoroi laufake por eviti misain textoin. Inter ili staris eminentuloi William Old, Gerrit Bergwelling, Guido Van Damme, Paul Gubbins, Stephan McGill, cae aliae. Nur citiui nomoi suficius por credindigi la revuon. Cun laborantoi el decoi landoi sendas siain textoin, cio faras gin unica. Nun tempe de nove Stefan Maul occupas la postenon de chef redactoro. La nunae numeroi estas colorei, belle presitei sur bona papero, cun varia en havo, cae havas legantoen en sesdec landoi. Crom la papera tradizia versio, aperas ancau el dono por blinduloi cae virtuale eldonoi legeblei per computiloi cae telefonoi. Monato vencis, danke alla obstino cae pacienzo de admirinde homoi. Gratulon alla gruppo quiu plu portas la torcion. Bela maniero danki, flanke de la ordinare esperantistoi, estus amasse aboni gin por 2000 dudek. Ciu eventuale oni de nove pensos pri nova semaino